U tom pogledu navode se brojni dokazi iz Kur'ana i sunneta koji nam neminovno i bezrezervno ukazuju da ciljevi šarijata ne mogu se ostvariti osim uz islamsko bratstvo i slogu muslimana. Uzvišeni Allah te barake od Allah kaže Ja eyyuhal ladine amanu tekullaha haqqa tukatihi wa la temutunne illa wa entum muslimun. O vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću. Dakle, budite pravi vjernici. U smislu riječi. I nemojte umirati nego kao muslimani. Pa nakon toga uzvišeni Allah nam govori šta je to shodno toj pravoj bogobojaznosti. Pa kaže وَاَتَسِمُ بِحَبِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا I držite se čvrsto Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati. Pa je znači držanje za Allahovu užet, to jeste za Allahovu vjeru, ili Kur'an kako je došlo u određenim hadisima, i ne razjedinjavanje, da je to sastavni dio prave bogobojaznosti. U protivnom nema prave bogobojaznosti. Nego je to blijeda bogobojaznost koja neće dati očekivane rezultate i plodove. I kaže uzvišeni Allah te barake od tala u svojoj knjizi وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا A kada bi Allah htio, on bi ljude sve učinio na istoj vjeri. Ona je zanune muhtelifin, lame rahime rabbuk. A oni će se razilaziti osim onih kojima se sminuje tvoj gospodar. Pa znači oni koji se ne razilaze, to su oni koji se uzvišenje Allah smilovao. Kako kaže Hasan al-Basri u komentaru ovih hajeta, ljudi koji su pod Allahovom milosti, oni će se razilaziti razilaženjima koja im neće štetiti. A kaže Ibn Abbas, radi Allahu anhu, Allah je spojio ljude u dvije skupine. Jedna skupina kojoj se smilovao, pa se neće razilaziti. Neće se razilaziti, razilaziti razilaženjima koji će ih pocijepati i koji će ih uništiti. I druga skupina koje se uzvišeni Allah neće smilovati, pa će se razilaziti, pa će se pocijepati. I kaže to je komentar Allahovi riječi, fe minhum šeqiju vosa'id. I od njih ima sretan i nesretan. Isto tako, uzvišeni Allah te barake od je poslao poslanike, da pozivaju muslimane u jedinstven sap. I da stanu kao čvrsti bedem u lice onima koji se bore protiv njih. A nikako da se oni među sobom razinjavaju. Kaže, imam begavi u svome tefsiru koji se zove me Alinu Tenzin, postao je Allah sve poslanike da uspostave vjeru i ljubav među vjernicima i džemat, a da se klone razjedinjavanja i cijepanja. Prije su se toga poslanici razilazili. Razilaženjima koja su dozvoljena u šarijatu i koja ne izazivaju stjepanje muslimanskog sapa. Pa se je razišao Musa ali islam sa svojim bratom Harunom. Kale ja Harunu ma mena'ake idra'ajtehom ballu. Ela te tebi ali je ka asajte emri. Kaže o Harunu. Šta te je spriječilo da pođeš za mnom kada si vidio da su oni u zabludu otišli? Zašto nisi naređenje moje slijedio? Kale jedne umme, la tehuz bi lehjeti vola bi rapsi. Inni hašitu en tekule farrakte bejne beni Israil, volen, volen terkub kauli. Kaže, o, brate moj, nemoj me hvatati za bradu moju i za kosu moju. Ja sam se plašio da ne kažeš da sam ja sinove Benu Israila pocijepao, da sam razdor među njih unio, a ti si mene kao zamjenika svoga ostavio, pa da nisam naredbu tvoju ispunio. Kada bi se ova stvar desila danas među nama, našli bismo ljude koji će kazati to što je uradio taj i taj, nije osudio veliki širk. Ako ne osudi veliki širk, znači da je zadovoljen sa njim Ili slično tome. Pa je to u najmanju ruku greška u akajdu, ili je skretanje sa pravog menheđa i slično tome. Također su se razišli El Haber i Musa alaih salam. I uzvišen je Allah nam govori njegovu priču u Kur'anu. I razišli se Sulejman i njegov babo Davud. O Davuda o Sulejmana i jahkumani fil harf. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين I kada su Suleiman i Davud sudili čovjeku ili ljudima kada su nečije ovce opasle ljetinju drugog čovjeka, kaže Fetahemnaha Suleiman. I dali smo tu Suleimanu razboritost. وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا A i jednom i drugom smo dali znanje i mudrost. Ali su se razišli otec i sin. Objava im dolazi od Allaha te barake od Allah, pa su se razišli. Kaže šehol i sva minuta i nije. Nakon ovoga nema pravo niko više da, za, da zabranjuje ili spriječava razilaženje ili da pokušava neminovno da se razilaženja sva ugase. To je nemoguće. Jer ako su se razišla dvojica poslanika, razilazi, se, razilazi će se sigurno i obični ljudi nakon, nakon njih. I razišli su se Davud i Suleiman po pitanju one dvije žene, kada je Vuk pojeo djete i odnijeo njih. Opet se razišla dvojica poslanika. I razišli se Musa a.s. i Adem a.s. Kada je Musa korio Adem a.s. Zbog kadera. I tako dalje razišli su se meleki, azaba i meleki rahmeta, po pitanju čovjeka koji je ubio stotinu osoba. Kada je umro između dva sela, kome će pripasti? Meleki se razišli. Ali nikada to razdiloženje među poslanicima, niti među odabranim generacijama nije uzrokovalo razjedinjavanje među njima. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu Allah vam u hadisu koga bilježi ima muslimu debu Hureyre radijallahu anhu, Allah vama voli tri stvari. Voli da ga obožavate i da mu širk ne činite. I voli da se držite čvrsto njegovog užeta i da se ne razjedinjavate. A mrzi vam tri stvari. Rekla, kazala i da puno tražite i da svoj imetak uništavate. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga nam prenosi Imam Tirmizi i Buhari i Nesai Imam al-Hakim od al-Hadisa al-Ashari radijallahu anhu kaže Naređujem vam pet stvari, Allah mi je naredio tih pet stvari. Da se da slušate i da se pokoravate. I džihad, i hijđru, i džemat. Ako pocijepa džemat koliko jedan pedan, takav je skinuo ogrlicu islama sa svoga vrata. Došao je Abdurrahman ibn Šemasa radijallahu anhu kod Ajše da je nešto pita. Pa je pitala, ko si ti? Kaže, ja sam čovjek iz Egipta. Kaže, kakav je vaš namjesnik u Egiptu? Misli na Muaviju ibn Hodejđa radijallahu anhu koji je ili ashab ili tabijin. Ispravno je da je on iz kasne skupine ashaba. Kaže, kako je on prema vama? Kakav je prema vama? Kaže, dobar. Ako nekom čovjek umre deva, on mu daje drugu devu. Ako mu umre rob, daje mu roba. Ako mu je potrebna, potrebna mu sredstva za izdržavanje, daje mu. Kaže, međutim, mene neće spriječiti to što je on uradio sa mojim bratom Muhammedom i Nebi Bekrom. Da kažem ono što sam čula od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, čula sam ga da je rekao, Allahu dra... u ovoj kući, rekao je Allahu dragi, ko prihvati da bude odgovoran za nešto od onoga što se tiče moga umeta, pa im bude poteškoće stvarao, stvori mu poteškoće. A ko im bude olakšavao, Allahu dragi olakšan. Pa nije Aishu radi Allahu talana mržnja prema ovome čovjeku koji je nepravdu učinio veliku njenom bratu Muhammedu, nije je navela da sakrije istinu koju je čula od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Isto tako kada je došao Urve i Zubeir, kako nam prenosi njegov sin Hišam, došao je kod Aisha radijallahu ta'ala anha i počeo da vrijeđa Hasana. Hasana ibn Sabita, koji je govorio o Aishi i o Safvanu ibn Muattalu radijallahu ta'ala anhu međma'in, kada se je desio hadisetu litak. Pa je počeo da ga vrijeđa. Pa kaže Aisha, ne moli ga vrijeđati. La te sube, fa innehu kane junafihu ali nebi sallallahu alaihi sallam. Nemoj ga kaže vrijeđati, on je branio poslanika sallallahu alaihi sallam. On je optužuje i priča da je nemoral počinila četna majka vjernika, a ona kaže nemoj ga vrijeđati, on je branio poslanika sallallahu alaihi sallam. Pogledajte pravde. Ibn Mesud i Omer su se razišli u stotinu pitanja kako spominje u Lema. Pa kada su došla dva čovjeka koji uče Kur'an, kazao jedan ja učim kako sam učio od Omera, a drugi kaže učim kako sam učio od drugih. Pa je rekao ome što je učio od Omera, kaže uči kako te Omer poučio, pa je učio. Pa kada je počeo učiti, počeo je plakati radi Allahu te Alanhu, tako da je zemlju ispred sebe natopio. Kaže, Omer je bio brana u ome umetu. Ljudi su u njegovo vrijeme ulazili u islam, a nisu izlazili iz islama. No međutim, kaže, kada je sušana brana, okrenuo se hal i okrenuo se stanje muslimana. To su bili ashabi poslanika, sallallahu alaihi wa Ibn Mas'ud kaže, bolje vam je u džematu ono što vam nije drago, nego kao pojedinci ono što vam je drago. Jer je u džematu bereket, u jedinstvu je bereket, a u razjedinjavanju i slijepanju je azab i sve moguće vrste azaba. I mi smo, draga moja braća, o ovim temama često govorili i često pričamo i s vremena na vijevo ih ponavljamo i podsjećamo se. No međutim, ove stvari da bi dale svoj plod moraju naći zrela srca čista srca koja će to prihvatiti i koja će to primijeniti. U protivnom će ostati mrtvo slovo na papiru i neće nam ništa koristiti, bit će dokaz protiv nas. Molim Allaha te barak je otala da ujedini sat muslimana i da ih pomogne protiv svih onih koji razjedinjavaju muslimane i da pomogne borca na njegovom putu i da popravi naše stanje i stanje naših porodica i da nas usmrti na riječima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com فكروا في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها سهاني فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لا ثاني أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني